Ee, ve en büyük e, sevinç, en büyük sevaplardan biri dinimizde kişinin Müslüman kardeşleriyle bir araya gelmesi, onlarla muhabbet etmesidir. Haber. فهي أعظم رابطة وأعظم يعني صلة لأنها تقوم على أساس خالص لله عز وجل لا لمصلحة دنيوية تنقطع إذا انقطعت ولا لمسائل من مسائل الخاصة تدور معها حيث دار الآن العالم كله مع الأسف يعبد المال يعبد المادة يعبد المنافع الخاصة ولذلك تكثر الخلافات والخصومات والحروب أنه ما في شيء يعني يكون لله حتى يثبت Ve bu ziyaretleşmeler ve bu oturumlar biliyorsunuz Müslümanların en sağlam e, bağlılıkları, İslam kardeşliği bağlılıklarından bir tanesidir. Ve bu Allah katında çok büyük sevapları vardır. Ve menfaat menfaat beklemeden, hiçbir dünyalık menfaat olmadan böyle bir araya gelmesi Allah katında da çok büyük sevabı vardır. Ki günümüzde bütün e, menfaata dayalı e, ilişkiler ve da menfaata dayalı ziyaretleşmeler toplumu sardığı bir günde Allah için bir araya gelmek Allah katında çok büyük sevabı vardır. Ve en büyük bağdır Müslüman arasındaki. لذلك نجد القرآن الكريم والسنة النبوية يعني تحث وتحضنا وتشجعنا كثيرا على الأخوة والمحبة في الله ومحاربة البغضاء والعداوة وإزالتها من بين المسلمين. القرآن والسنة sünnet bizi özellikle de e, bir araya yani bunu bizi teşvik ediyor. Birbirimize bağ, bağlılığı ve tamamen bunun zıddı olan ayrılmayı, buğzu e, şey yapıyor. Yani kötülüp onu dışlıyor. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وفساد ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فساد ذات البين هي الخلافات والعداوات والخصومات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احذروا ابتعدوا عن فساد ذات البين لأنها تحرق الدين كيف الحلاق يزيد الشعر كله هذه تحرق الدين كله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الشريف diyor ki sakının sakının yani يعني özellikle de üzerine vurgun sakının diyor aranızdaki ihtilaflardan dolayı Aranızdaki ihtilafın, fesa- ihtilafın girmesinden sakının. Bunlardan çok korunun. Çünkü bu aynı tıraş yapar. Sizin Arap Türkçe'ye çevirdiğin zaman. Ama saç tıraşı demiyorum. <clears throat> Dini tıraş yapar. Yani tır- bizde tıraş ne yapar? İzale eder. İzale, izale etmek. Yani dini izale etmektir hayatımızda. Fesat, dini aramızdan izale etmek demektir. Bunlardan sakının diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. أنه إذا حدثت العداوة سينتج عنها الغيبة والنميمة والكذب والافتراء يعني معاصي وذنوب كبيرة ويستحلون الاعتداء عليه إذا غضب واحد آخر وقد يصل إلى القتل جرائم اللي هي من أكبر الكبائر كلها بسبب العداوة والبغضاء والشيطان يريد كما قال الله عز وجل بالقرآن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ومن أجل ذلك حرم الله الخمر والميسر القمار لأنه يسبب ذلك يختلف كذا الخمر يذهب العقل ف تحدث العداوات والخصومات بسبب ذلك. Ve اختلافات düştüğü zaman Müslümanlar arasında bundan e, düşmanlık, e, gıybet, haset, bunun buna benzer bütün bu hastalıklar yerleşir. Ve e, bu yerleştiği zaman e, Müslüman arasında günümüzün gördüğünüz zaten Müslümanlar tamamen e, şeye düşüyorlar. Yani boşluğa düşüyorlar ve çok büyük tehlikeler arasında düşüyorlar. Ayın e, hafızda ayı Şeytan şeytan sizin aranıza düşmanlık sokmak ister. Şeytan neyle? Ayet-i içkiyle İçkiyle. İşte kumarla o ayet devam eder. Yani şeytanın isteği de bu. Aramıza düşmanlık sokmak. Fesat sokmaktır. Bunun sebebi de başta dediğimiz gibi e, ihtilafa düşmektir. Tartışmaktır. Evet. Men ya'rif sura ey sura inne innema yuridu şeytan yukabbinukum adavete vel bagda fil hamdi vel meysir ve suddaku an sebil fel entum muntavun. Men ya'rif ey sura Kumar ve içkiyle şeytan aranızı bozmak ister. Bu ayet-i kerimeyi sureyi hangimiz bilir diyor hocamız. Yani hatırlayan var mı? Ma fi men yahfaz Kur'an. Şeytan aranızı içki ve kumarla sizi aranızı bölmek ister, düşmanlık sokmak ister. Bu hangi ayette? Hangi surede? Ali İmran'da ما إذا أحسنت مائدة. يحتاج جائزة هذا نعطيه آه. أنا سكر نعطيك إياها جزاك الله إذا حذفته أيضا نعطيكم نعم إيه. طيب ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إن الشيطان ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه بيبعث جنوده وجماعته ليضلوا الناس ثم, ثم لما يأتوا الشياطين المساء يسألهم إيش صنعت أنت إيش ساويت كذا فيقول له مثلا خليته يسرق خليته مثلا يشرب خمر كذا هي بسيطة بيجي واحد بيقول فرقت بين اثنين بيقول له أنت البطل أنت البطل يضرب على <laughs> إن أنت هذا الاثنين زوج ومرأة ال- زوج ومرأة ومسلم منا أيضا اثنين إذا اسم بدنا- اثنين آه تمام Şeytan diyor ki arşı suyun üzerine kurar diyor. Ve askerlerini, e, çocuklarını insanlara salar. Daha sonra onlar tekrar ona döndükleri zaman sonra sen ne yaptın, sen ne yaptın? O der ki işte şöyle yaptım, böyle yaptım. Hiçbirini aldırış etmez. Yaptıkları şeyi. Biri gelir diyor ki ben iki kişinin arasına ayırdım. Bu karı koca da olabilir, iki arkadaş da olabilir. Ben iki kişinin arasına ayırdım diyor. İşte en sen, kahraman sensin diyor. Diye onu över diyor. Tahtına oturtur. İnan. Çok çok önemli iki kişinin arasını açmak. Hatta biliyorsunuz İslam'da iki kişinin arasını yapmak için yalan da söylenir. bunu tam tersi şeytan ne yapıyor? İki kişinin arasını bozmaya çalışıyor. Ve lizalik Allah Azze ve Celle كل الأسباب التي تؤدي إلى العداوة وإلى البغضاء والكراهية حاربها ونهى عنها وقضى عليها İslam sırf bu fesadın önlemek için bütün yönleriyle bu, bu bunun önünü e, kesmek için savaş açmıştır bunlar. Bu gibi şeyler. Yani bunu bu fesat iki kişinin veya da Müslüman arasında fesat olmaması için her türlü tedbiri almış ve buna karşı gelenler olan şeyler savaş açmıştır. Yani engellemiştir, haram demiştir ki bunun gibi şeyleri önünü kesmeye e, kesmek için kurallar koymuştur İslam. فمثلا الغيبة Mesela gıybet. ت- يعني تفرق إذا أنت سمعت أن فلان يذكرك بالغياب أنت غائب ويطعن فيك وينتقص منك وبلغك هذا ماذا يكون ستكرهه وتبغضه وربما أنت تقابله بالمثل أيضا إذا غاب هو تطعن فيه وتنتقص منه فتبدأ ال- الكراهية وتزيد شيئا فشيئا وهكذا Gıybet mesela biliyorsun çok büyük bir etkisi var Müslüman arasında ve çok büyük günahlarda bir tanesi. Diyor ki gıybet birinin senin hakkında hoşuna gitmeyen bir şeyin duyuyorsun. Zoruna gidiyor, nefsine dokunuyor. Sen de uyarsan tabi, nefsine uyarsan sen de bir şeyler söylüyorsun. O bir şey söylüyor, başlıyor düşmanlık, başlıyor içerideki haset. Şeytan da zaten buradan ara buluyor içeri girmeye. Ve e, burada başlıyor ayrılıklar ve düşmanlıklar. كذلك مما يوقع البغضاء بين الناس التجسس تجسس يعني أنا مثلا اجي ناس في بيت في ثقب الباب اطلع فإذا يعني علم الإنسان أو لاحظ أنه هو عم يتجسس يعني يريد أن يكشف سر من أسراره آه، عورات من عوراته أهله طبعا سيكرهه ويبغضه ويعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام سمح إذا إنسان عم يتجسس على بيت أنه لو أهل البيت جابوا سكين وقلعوا عينه ما في عليهم شيء yani hedir. Bir tanesi de şeytanın hilelerinden bir tanesi insanları ayırmak için kişinin e, gizli, insanların gizli hallerini araştırmak, onları dikizlemek, onları gizli takip etmek, gizle, e, gözetmek. Bu da nedir? E, gizli olan, kapalı olan bir şeyi açığa vurmaktır. Tecessüs. Yani Tecessüs, Türkçesi Arapçası, casusluk. Casusluk. Yani başkasından gizli bir şekilde onların e, şeyine bakmak. Yani yaptıkları şeylerde e, e, gözetlemek izinsiz bir şekilde. İslam'da da bir kural koymuştur, vardır. Diyor ki birinin bu şekilde sizin gözetliğini görseniz, mesela bir pencere deliğinden bir yerden, o bıçakla onun gözünü çıkarsanız caizdir. İşte size hiçbir şey yoktur diyor. Hadistir. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözünü, gözünü çıkartabilirsiniz diyor. في آية في إحدى سور Kur'an فيها نهي عن التجسس مين يحذر ما هي هذه السورة في سكر لا نعم سكر في لا بهي لا لا يعني إلى أعطينا جواب إلى بتاتي سكر في إذا كان بس أنت ما داخل أنت ما داخل أنا ما داخل تجسس آية أنت شيخ لازم تعرف bu ayet hangi sürede geçtiğini Ve la tecessesu. Ve la tecessesu ayeti hangi surede geçiyor? Efendim? Gerek yok ama arka, bilen arkadaşlar vardır. Ee, bunu hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir ay sura. Sure, sure hangi surede? Süleyman suresi yok. O, o da nasihatlar vardır. Hocam, ben Hani gıybet etmeyin, casusluk yapmayın e, hanginiz kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Böyle ayet e, bu hangi surede geçiyor? Ha? İsmi Halle ya. Hucurat ahsen. Şeker çok. Allah iyi sani. Tayyip. Hocam içeriden bayanlardan cevap geldi hucurat diye. Allahu Ekber yani bunu unutmuş olmalısınız öyle diyelim. في اجازه ثانيه ان شاء الله ايضا في آه، اخوانا النساء كمان بيسمعوا شيخي يعني انا حطيت سكر احرك إيه، بده تحريك إيه، بده ايش النساء في غرفه ثانيه كمان بيسمعوا ايوه اخواني ايه النسوان النسوان بيستمعون فينا إيه. يعني بده اجازه يعني الاجابه الاجازه كما اجاب اخونا سوره الحجرات والاولى تبع المره الماضيه سوره المائده هكذا ممكن أيضا إذا هن أجابوا بنعطيهم كمان طيب إذا تجسس أيضا حرام من التجسس المنهي عنه إنه إذا الإنسان مثلا عم يقرأ في كتاب يقرأ في ورقة رسالة اطلع عليه بدون إذن هذا تجسس ايضا لا يجوز حرام الله اكبر تجسس bir sadece birini bir yerden gizlemek değildir. Birisi kitap okurken gelip yanından şöyle bakman veyahut da yaptığı bir işi böyle is- gözetlemen. Bu da tecessüsün içine geçer diyor. Yani izinsiz onun yapmış olduğu bir şeyi gözetlemendir. Onun لا ما بكفي haramdır. Tecessüs haramdır. Şeker almış. طبعا Mesela ben bir kitap okuyorum. Sen ben izin şöyle geldin arkadan kitabın ne olduğunu ne yaptığı diye ya <laughs> bakman dahi bu izinsiz tecessüse girer yani. Tabii casusluğa girer. اي نعم انا حطيت ثلاثة ما كفى الله اعلم حط اثنين صحيح، ولا ما فيهم سكر الثلاثة هذول. ايه السكر ما ما ما ما حلو Olabilir ki gizli bir şey okuyordur veyahut da kimsenin bilmesini istemediği bir şey olabilir. ايضا من اسباب العداوه التي نهى عنها الاسلام الظن السيء İslam'ın men ettiği düşmanlıklardan bir tanesi yani düşmanlığa götüren bir tanesi kötü zandan bulunmak. فرض رأيت مثلا رجل صديق لك يمشي في الطريق معه امرأة انت بتظن انه والله هي اذا اجنبيه متفق معها بدهم يروحوا يفعلوا حرام او كذا فانت يجب ان تغلب الظن الحسن تقول يمكن تكون قريبته تكون آه، يعني لحاجه او مثلا عم يدل على طريق او يعني تظن به الخير ولا تظن به الشر والذي يقع في مثل ذلك يعني اللي يكون في موضع شبهه يجب ان يبين انه مثلا اذا مر واحد انت مثلا فرض مع امراه ما يعرف آه، يعني انه اجنبيه وقريبتك تقول له هذه قريبتي فلان تناديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كانت زارته وهو معتكف في المسجد آه، السيده صفيه زوجته فبقيت الى الليل فلما أراد أن تذهب رافقها حتى يوصلها إلى البيت فمضى ناس من الأنصار رأوه هو وإياها فناداهم وقال لهم يا فلان هذه زوجتي صفية فقالوا يا رسول الله ما نظن بك قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم Ee, kötü zanlardan bir tanesi de ee, bir insan düşünün siz yürüyorsunuz yanınızda bir bayan vardır. Sizi görenler belki o bayanı tanımıyordur. Size kötü zanda bulunabilirler. Bunu iki şekilde göreceğiz. Bir, نعم bunu görenler, başkasının Garip şey gördüğü zaman hüsnü zanda bulunsunlar. Yani kötü olarak şey etmesinler. Ve eğer böyle bir insan bir bayanla yürüyorsa, insanlar da kötü zan edebileceğini düşünüyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, kısasında söylediği gibi kendisi itikafa girmişti mescitte. Hanımı Safiye onu ziyaret etmişti. Geceye kadar kalmış. Onu eve uğurlarken, eve kadar bırakırken birileri onu görüyor onlar da yani şeytan nefisleri zan kötü zanda bulundurmasın diye onları çağırıyor. Diyor ki bu benim hanımım Safiye'dir diyor. Yani iki taraflı düşüneceğiz. Biz bir kimseyi görürsek bu şekilde kötü zanda bulunmayalım. Bacısıdır, annesidir diyelim. Yani. Safiye ile Sevda. Safiye Ve Safiye, biz Safiye, eğer böyle bir durumdaysak, insanlar da eğer e, böyle bir zan besleyeceğini tahmin, tahmin edebiliyorsa bu zanı yani şeytana yor bırakmamak için onlara desin işte bu falan kişidir. Ki o nefsine şeytan alıp da kötü zanda bulunmaması için. Kötü zan da zaten bu da düşmanlık. E, düşmanlığa sebepten bir tanesidir. وهكذا أيضا الحسد نهى عنه الله عز وجل ومعروف ال- قل يعني سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد والحسد نعرف هابيل وقابيل كيف أنه أدى إلى أن يقتل أحدهما الآخر وإخوة يوسف لما حسدوا أيضا فأيضا هذا منهي عنه وأمرنا أن نستعيذ بالله منه ومن العلاج في ذلك أنه لا يعني لا يظهر الإنسان حبه الكثير لمن آه، يمكن يخشى عليه الحسد فأيضا هذا سبيل أسباب العداوة الحسد e, düşmanlığa götüren bir tanesi de hasettir. Çekememezliktir. E, ki Kur'an'ın son iki surede bunu bahseder. İşte haset edenin hasedinden sana sığın ya Rabbi. Bu da e, düşmanlığa götüren sebeplerden bir tanesidir. Ve bundan da İslam bunu kesinlikle nehyetmiştir. Bundan sakındırmıştır bizi. Ve bunun bunların şerrinden bizi korumak için bu iki tane sureyi indirmiştir Allah Celle Celaluhu. Sırf hem ondan korunmak ve hem ona düşmemek için bizi bizi uyarıyor ve bize öğretiyor. ف يعني هناك أمور كثيرة من نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام تسبب العداوة وهناك أمور تسبب المحبة أمر بها فمن ذلك مثلا السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم Bunun tam zıddı olan muhabbeti, yakınlığı, bir araya gelmeyi sebepler vardır. İslam bunu sebepleri bu sebepleri oluşturmuştur. Bu düşmanlığı enge- engellemek için. Bunlardan bir tanesi de selamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda diyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Mümin olmayan cennete giremez. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size birbirinizi sevmeye sebep olacak şeyler söyle- öğreteyim mi diyor. Birbirinize se- aranızda selamı yayın. Yani Esselamu Aleyküm. Deyin. فهذا يؤدي إلى المحبة Bu sevgiye götürür, muhabbeti arttırır. يعني حينما أنت تجد واحد ما تعرفه مر بك السلام عليكم يعني ألا تشعر بميل ومحبة له ف... birisi, e, نعم. birisi size selam verdiği zaman o selamdan dolayı ona karşı bir ısın, bir sıcaklık hissetmez misiniz diyor. Bir muhabbet, bir sevgi bes- hissetmez misiniz? Size selam veriyor. Yani size değer veriyor. Bu da ondandır. O selamın e, bereketinden. إيه نعم Fatih kelime inni la tu'minu yani. إيه نعم ولا يعني تدخلوا الجنة يقول يعني. عليه الصلاة والسلام هذا حديث عظيم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا يعني إنسان غير مؤمن لا يدخل الجنة الله عز وجل كما قال بالقرآن ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين إذا الجنة محرم على الكافرين لكن قبل من يعرف أن سورة هذه Mealini ver bu sureyi bilen. Ee, hadiste e, iman etmeyen cennete giremez. Yani iman üzere ölmeyen cennete giremez. Ki burada niye diyor ki e, Allah bir ayet-i kerime diyor ki e, cehennemlikler cennetliklerden bir şeyler istiyorlar. Bir surede. أي Cehenneme- سورة الآية اللي قرأتها Onlar da diyor ki cennet ehli diyor ki Allah bunları kafirlere haram kıldı. Yani ونادى أصحاب النار أصحاب أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله الله حرمه على الكافرين cehennem Ey su- ehli ey cennet sura ehlinden hadihi. bize bir şeyler verin ve içtiğiniz sudan, yemekten bize bir şeyler verin. نعم سورة المائدة يقولون اه ما ظبطت انت لازم ناخذ منك اذا يا شيخ انت بتسال يعني انا اكل سكرك كثير يعني والله اعطيتي اخونا يوسف بيترجم لاخواننا النساء كمان يسمعونا طيب بيعطونا الجواب الجواب الجواب الغلط جاء من هناك اه من هناك تمام وين هو لا إذا خليها طيب جنته ليلة جهنمه لننقلش مصر فنطلطين كتب نعطيهم شوي نعم نعطيهم شوي يعني آه، طريق لحتى قربة شوي اللي أول شيء على الطريق شو يعني الجمل ما بيدخل الجمل الأبرد إيه، السورة نفسها فيها أن آه. الجمل ما بيدخل يعني deve inen delinden girmediği müddetçe cennete girmeyeceğinize bir aynı aynı surede Aynı yakın surenin ayette. Deve iğneyin delince delinden geçinceye kadar cennete giremezsiniz diyor. Hocaya söyle benim bana yasaklık buyur. Onun yardım için ipucu verdi. Orada cennetlerle cehennemlerin arasında bir geçen şey var çünkü. Tamam devamlı. Bakara Sümer'deydi hocam. لا هلا بعدين من ناخذ منك O zaman atıyorum. Müddessir de hocam belki de. Yusuf sen e, söyle. Hocam mü, müddessir değil mi ya? Şey? ما حدا عرف عجيب والله Natiye şöyle lan. أنا لا Lara. آه، لا أعرف Yani <laughs> Ha. niye büyüklere gitmiyorsunuz bilmiyorum ki. Yani çünkü akılda kalmayan genelde büyük uzun sureler. سورة الأعراف Uzun süreler akılda kalmaz. Yani bunu dikkate Arap alırsanız suresi. çıkartırsınız. قبل ما تقولها قال الأخ بس بالزاوية هنا ما سمعنا انت سمعت انت قبل هلا هلا ما قلت قلت هلا اي إيه. وقال وقال معي يعني قبلك بشوي يعني انت قلت انت عرف بس يمكن نعم. ما سمعه انت قلت ابدي اما بعد يعني بعد ما سمعت من جمع صورهم يعني Şeyha mı söylediniz? Nasıl metni anlayın? Üç kere söyledim ya. فلان قلت ثلاث مرات قلت وانا عرف الشيخ ما سمعنا ما سمعنا ما سمعنا يا اخي بدك تحكي كلام فصيح حتى حتى تتعود مره ثانيه تكون يعني له يمكن قال اعرف يعني يعني ما ابي ما متاكد الا اذا الاخ هذا عارف خلاص يستحق Yani, ahi, e, o kısım bunu nasıl yani? Bizim E, şeyh e, aslen Suriyeli. E, ben başta bunu yapmak istedim. Boslu Hali. Çağımızın büyük muhaddislerinden İmam Elbani'nin elhamdülillah kıymetli talebelerinden birisidir. Allah onun onu korusun. Allah azze ve celle onun hayırlarını artırsın. E, belki bilmeyen arkadaşlar en azından bilsinler. Ee, Şeyh Eid diyoruz Muhammed Eid. kendisine. Muhammed Muhammed Eid Eid Abbasi. Abbasi. Allah selamet versin. Yani Riyad'tadır ancak gidip geliyor yani böyle. O da şey. إذا يعني مثل ما قلنا رب العالمين أمرنا بمحبة بعضنا البعض وكل شيء يش- يجرح هذه المحبة ويضعفها نهى عنه Allah muhabbeti, sevgiyi, birbirimizi sev- sevmeyi ve buna gereken her şeyi oluşturduğu gibi buna bunu yok edecek olan düşmanlığı da her şekilde onu engellemiş ve yasaklamıştır. فذكرنا مما نهى عنه إيش نهى عنه Bunları yani düşmanlığa sebep olan şeyleri zikretmiştik. Ne إيش Hangi حكينا konularda? يعني نشوف يعني الز- düşmanlığa Neydi bu sebep olan yasaklar, bu sebepler? شو ذكرنا Zanda bulunmak. يلي يعرف يرفع اسمه teker teker ki hocam نعم غيبات غيبة حسد أيضا حسد حسد Nemime. ظن ظن ظن السيء kötü أيوة zan. İki zan var çünkü iyi zan. طيب نعم İftira, افتراء نعم التجسس تجسس, يعني. تجسس. جميل الكذب طبعا الكذب أيضا ومن هذه الأسباب التي تؤدي إلى العداوة أن الأب إذا واحد أب عنده أولاد فإذا أعطى لولد أكثر من ولد أو أعطى ولد وحرم الباقي هذا يسبب العداوة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنه جاء رجل اسمه آه، بشير بن سعد من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد وهبت ابني النعمان أرض كذا أرض في المدينة فاشهد إن أمه تريد أن تشهد على ذلك حتى توثق وتأكد ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيتهم مثله قال لا قال اذهب فإني لا أشهد على ظلم على جور فيعني رجعوا وطردوا لأنه أعطى ولد أكثر من ولد أو أعطى ولد وما أعطى البقية فهي سبب من أسباب أيضا العداوة بتصير بين الأولاد فهذا حرام بشير Beşir eş, kendi sahabesinin Beşir bin Sa'd. Kadir. Bunu yedim inşallah. Bir tanesi de yani düşmanlığı sebeplerden bir tanesi düşmanlığa sevk edecek bir tanesi şey babanın çocukları arasında adaletsiz davranması. Birine bir şey verip de diğerine vermemek Veya da birine fazla verip birine az vermek. Ee, Sa'd ibn Beşir ne? Beşir, Beşir ibn Sa'd. Beşir, Beşir Sa'd'ın oğlu Beşir diye bir sahabi vardı. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya Resulullah sen şahit ol ben şu tarlamı veya da şu malımı şu oğluma verdim diyor. Şahit ol. Diyor ki aynısını diğerlerine verdin mi? Yok diyor. O yüzden diyor ben diyor şahitlik etmem diyor. Bu adaletsizliktir diyor. Bunlardan da sakının diyor. Çocuklarınız arasında düşmanlık olmaması için adaletli adaleti gözetmeye çalışın. Bu da düşmanlığa götüren sebeplerden bir tanesi. Hocam mü- yani e, takva sahibi ya da kaliteli bir Müslüman olmasa da mümin olmasa da çocuklar. يعني يقول بين أولاده في تق- تقي وشقي ولو كان هذا ولو bu da olsa dahi Velev kan- adaleti gözetecek Yani. diyor. اي نعم ولو كان العدل يجب ان يكون بين الاولاد تماما وكذلك الوصيه اذا بده يوصي لولد لا يجوز ان الا اذا اوصى لاخواته ممكن. ومثل ذلك لان وصية. هذا يسبب العداوه Vasiyet ederken de yani kesinlikle e, ayrım yapmayacak. Vasiyet edecekse herkese aynı şekilde vasiyet etsin. أي Çocukları arasında ayrımı yapmasın. Evet çok sevse dahi birisini, diğerini az sevse. Belki çocuklara mesela Yusuf Aleyhisselam gibi birisini çok seviyor babası. Diğeri sevmese de yine adaletsizliği adaletsiz olmayacak. Adaleti çocuklar arasında gözetmesi gerekiyor. مع انه سيدنا يعقوب أبو يوسف ما ظلم أخوته بالنسبة له لكن شعروا أنه بيحبوا أكثر يعني بس بالمادة تعامل واحد Yakup Aleyhisselam yani Yusuf'u çok seviyordu ama adaletsiz değildi. Yani muamelette adaletsizlik yapmadı ama yani Yusuf'taki olan e, şeyler e, duygular veyahut da onda gördüğü şeyler onu daha fazla sevgide yani Muhabbetin artık. seviyor şey yapıyor yakınlığı gösteriyor ama adaletsizlik yapmadı onları sevmezlik etmedi. Onları da seviyordu. فإذا كل سبب من أسباب العداوة حرام وكل سبب من أسباب المحبة هو واجب أو مستحب فوجدنا من الأسباب التي تنشئ المحبة السلام يسلم عليه والإكثار من السلام قال أفشوا السلام بينكم إنه ما قليل يعني هناك في سلام واجب حينما يلتقي مثلا واحد يدخل المجلس يقول السلام عليكم هذا واجب فرض إذا ما سلم آثم و كذلك مثلا إذا التقى مع صديق له بالطريق السلام عليكم هذا واجب لكن في سلام مستحب مثلا واحد ذهب خمس دقائق ثم رجع كان موجود يعني رجع لحاجة كذا فهذا يستحب السلام يعني وكل ما أكثر الإنسان السلام بيكون أفضل وله أجر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد في في حديث الصحابة أنه كانوا إذا مشوا في الطريق اثنين ثلاثة ماشيين بالطريق فضلت فضلقت بيناتهم شجرة أو ج- حجر أو كذا ثم تلا- تقابلوا يسلم بعضهم على بعض هذا من إفشاء السلام Ve Allah Celle Celaluhu sevgiyi götürecek her şeyi vacip kılmıştır. Düşmanlığa götürecek olan her şeyi de haram kılmıştır. Ee, sevgiye götüren şeylerden bir tanesi de selam zikretmiştik. Bazı yerlerde selam vaciptir yani farzdır. Bazı yerde müstehaptır. Yani bir meclise girdiğin zaman vermek vaciptir. Yani vacip dediğim zaman farzdır. Dilimiz alışmış. Farzdır. Ee, bir yere gider, giderken karşılaştığınız zaman bu farzdır. Ama e, diğer ise yani mesela burada birimiz oturuyor dışarı çıktı lavaboya bir daha geldi. Burada ise müstehaptır. Selam vermesi. Sünnettir yani. Sünnettir. Yani bizim bildiğimizin aksine e, biliyorsunuz şöyle bilinir. Selamı vermek ne? Heh, sünnet derler almak farz. احنا نعرف اني بين المسلمين طبعا حكم ما- ما بتذكره عطي السلام سنه واخدانا فرض يعرف لا لا غلط هذا Öyle değilmiş. إعطاء السلام نفسه فرض Selam Yani- kendisi yani selamı vermek farzdır. Bir de o sahabelerin örneğini de ver. Bir Evet. ağaç Bak, arasında. Kendine bir örnek verdi. diyor ki o kadar selamı üzerine duruyorlardı ki yani biliyorlardı selamın kendi aralarında muhabbeti arttırdığını. Yürürlerken yani bir, e, bir ağaç daha geçse, bir ağacın etrafından gitseler dahi tekrar bir araya geldikleri zaman birbirlerine selam veriyorlardı. O kadar selamı e, kıymetini biliyorlardı. O yüzden onlar da aralarındaki muhabbet artmıştı. Selam eğer farzsa dolayısıyla her Müslümana vermek farzdır. Efşu selam oradaki yayın çokça verin manasında. O zaman efşu aksir o yani. kişi sürekli bir günaha düşmüyor mu yani? Yok. مثلا يقول اخونا خالق يقول بعدين اعطي السلام فرض احنا ماشيين في السوق الحين غلبي كثير ناس وفي ناس آه، مسلمين وفي ما مسلمين يعني مثل هون اسكندرون او عندنا في نصيرين في غير دين كيف نعرفه ما نعرفه كيف نعطي السلام لا يعني في فرق بقى اذا كان مجموعه من المسلمين هذا سلام إذا مجموعة مخلوطة مسلمين وغير مسلمين أيضا يسلم لكن إذا ماشي بالطريق هذا سنة أما إذا جاي تقعد معهم أو كذا فهذا طبعا فرض İze, yani diyor ki yani o toplumda Müslümanlar da gayrimüslimler de yaşıyorsa yani verilir. Eğer çoğunlukla gayrimüslimler ise ondan sakınacaksın. Eğer çoğunlukla Müslümanlar ise vereceksin. Yolda yürürken de selam vermek hü- hükmü sünnettir. Bir yerlere girildiği zaman farzdır. Anlatabildim mi orayı? Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani yolda yürürken Selam vermek. selam vermek sünnettir. Efendim? Ama mecliste bir yere gideceğiz. eve Ama bir yere geçtiği zaman Eve gideceğiz zaman vermek. selam vermek farzdır. Kul, e, eh, kul. واحد اللي هو سكران يعني ويسلم عليك وناخذ سلامه طبعا الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فهذا <clears throat> يعني واجب فاسمه سكره على نفسه ضرره على نفسه أما نحن واجبنا هذا يعني الرد عليه بالأحسن آه، كما بمقابله يعني, يعني آه، السلام آه، عليكم وعليكم السلام يعني, يعني مثل ما قال في الآية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني أقل شيء بمثلها أقل شيء. والأحسن تقول ترد يعني يكونوا سكران e, هيك Hatta لو Soruyu şükür. şöyle mi sordun yani? E, İçkili selam- biri selam veriyor sana. He, içkili birisi. Ee, onun selamını almakla Baksana ilgili. arkadaşlar duysun da öyle. Yani soru Heh. İçki içmekte olan biri size Müslüman bir insana selam verir. Bunun selamı alınır mı? yani Evet. واحد بيده بيشرب خمر او جالس شافك قال لك السلام عليكم تاخذ سلامه إذا- إذا هو سلم رد عليه لأنه رد السلام مثل ما قال قال له عليكم السلام ولا عليك يعني وعلينا وعليكم مثل ما قلت لا لا هو مثل سلم عليه لأنه نعم. ردوها يعني هي صار واجب علينا إيه. أما يعني Daha sorayım da maksat konu bu olduğu için soruyorum. Tamam. Yani arkadaş cevabını aldıysa o alsın ondan sonra istersen. Naci ona sen şey yap. Tamam şimdi diyor ki e, velev ki eğer kendisi kendisi veriyorsa ki ayette ne diyor? Size bir selam verildiği zaman aynısıyla ya daha güzelini ya da aynısıyla ona karşılık verin. Eğer kendisi veriyorsa gayrimüslim de mesela veriyorsa velev ken gayrimüslim. Gayrimüslim yani ila رد السلام فيها خلاف من العلماء من قال يرد عليه لأن الآية تشمل ذلك ومن العلماء من قال ترد عليه بس بكلام ثاني ما السلام وإنما مرحبا مساء الخير كذا يعني لأنه fi hadis nehi an selam al gayr kafir. Şimdi eğer gayrimüslimse e, hadis var kafire selamı almamak. Diyor ki e, şey ona işte ve selam o sana selam verdiği zaman hayırlı akşamsa işte hayırlı akşamlar günaydın gibisinden geri vermek. Ama hani gayrimüslim değil, kardeşin dediği gibi iç, iç içiyorsa, sarhoşsa, haram üzerindeyse kendisi verdiğinden dolayı sen selamı alırsın. Aynısıyla. Ama sen ona ama bes huve ma bi'ati selam lel al hamr. Yani yani huve ente iza huve ma sellem aleyna mümkün zecr ile o ma sellem aleyna. Yani biz ama ona selam vermeyiz. Ama o selam verirse o selamı İza huve selam. Aynısıyla aynı. Mesela selam aleyküm dediği zaman aleyküm selam deriz. ve istersek daha iyisini de söyle. Ve aleyküm selam ve rahmetullah diye bir. Bu şeyhin ifade yani, ettiğinde. İza kafir sellem aleyna Ercah el-akval kud fiyye hilaf. Lakin el-akva vel-ercah inu yerudda Yani normalde bir görüş vardı. Yani alınır diye ama asıl yani belki duyarsınız böyle e, işte verilir falan. Doğru görüşe göre alınmaması gerek. Selam alınmaması lazım kafirin. Eyvallah. Yani nasıl alınır? Sana selamun aleyküm derse sen farklı bir dille onun e, karşılık verirsin, geçiştirirsin. Gayrimüslim diyoruz yani. Gayrimüslim bir de hakkını helal et. Selamünaleyküm diyorlar. إيه. السلام عليكم وعلي علينا زاد بزاد زادنا سلام يعني ما بخلصة بالميم بخلصة بالنون لا لا عليكم ما في شيء لا لا ما في شيء ما في شيء ما صندوق يعني. لا لا لا برد عليه لكن انت اذا دخلت على مجتمع كفار ما بتقول لهم السلام عليكم بتقول لهم مساء الخير إيه. صباح الخير مرحبا غير المسلمين يعني ما ما نبداهم بالسلام هو السلامه başlanmaz. Yani selam vermeyin diyor. İşte hayırlı akşamlar, sabah öyle sabahlar, günaydın gibisinden. Onlara bu şekilde yani e, bir şeyle yaparsınız. Yani selam verilmez onlara. Yani Resul Aleyhisselatü Vesselam yakul la tebda'u Yahude ve Nasara bis selam. Yahudi ve Hristiyanların selamına siz başlamayın diyor. İntima tebde'u bis selam. Bes huve ize sellem bi en nasib Siz başlamayın ama o size selam verirse alın. فكذلك من أسباب المحبة التي تنشئ تنشئ المودة بين الناس أنه تهديه هدية تقدم هدايا İnsanların arasında sevgiyi arttırandan bir tanesi de hediyeleşmektir. ولو كانت بسيطة يا اخي يعني في يقول ناخذ نعم ناخذ ناخذ سؤال مشان السلام نخلي بعد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا يعني ليهدي بعضكم هدايا ما ضروري تكون غاليه وثمينه لا شيء بسيط هي هديه تسبب المحبه ولو يعني ولو كانت عودا من اراك يعني عود سواك فالهديه ايضا تنشئ المحبه لكن ما أنه تقترض وتتدين حتى تهدي لا من أشياء بسيطة يعني تكفي هي رمز وشعار يعني ف... نعم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hediyeleşin. Ee, Türkçe karşılığıyla e, sevginizi arttırın. Birbirinizi sevin. Normal esas karşılığı sevişin manasında. Yani sev- sevgiyi çoğaltın aranızda. E, velev ki diyor çok basit bir şey dahi olsa. Yani bu çok pahalı olmayabilir diyor. Yani hatta e, şeyde diyor ki bir misvak arak diye ağacı var. Onundan bir çubuk dahi olsa. Yani bir misvak dahi olsa bizim burada değerlidir misvak çünkü yok. Bir misvak dahi olsa e, yani onunla dahi hediyeleşin. وَلَوْ كَانَ بِتَوَسَّمْ عودا من سواك من أراك يعني الآن حقيقة مما يفيد الدعوة وينشر الإسلام هدية كتب رسائل صغيرة رسالة صغيرة قد تهدي بها إنسان يكون ضالا فيهتدي رسالة ما تكلفك ليرة ليرتين فالهدايا بهالرسائل في رسائل صغيرة في الكتب أيضا ما هي غالية أحسن من هدايا الطعام وشراب وكذا هذه متوفرة يعني من أحسن ما ينشر الدعوة وينشر يعني الدين ويعيد الناس للدين ويحثهم على تقوى ربهم Hidâ-ül kütüb, hidâ-ül lasâin. Hediyeleşmenin de çeşitlerinden bir tanesi de günümüzde yani faydalı olacak şeylerden biri de kitap hediye etmek. İnsanlara e, bir şeyler öğrenmesi, okunabil, okuyup okuması öğrenmesi için kitap hediye etmek. Daha basiti de var ve daha çok faydalı olan bir tanesi de hepimizin yapabileceği çok basit hatta çok ucuz mesaj atmak. Yani bir ayetle, bir hadisle, güzel bir sözle bir nasihatla mesajlaşmak. Olabilir ki o mesaj bir insanın hidayetine sebep olabilir. Çok üzücü, çok basittir yani. Hepimizin e, tarifesinde belki binlerce mesaj vardır. E, küçük görmeyin. Küçük bir mesajı dahi, iki satırlık bir mesajı daha küçük görmeyin. Olabilir ki Allah sizin samimiyetinizi e, bereketli kılar. Birisini onunla hidayet erir. Ve yapıt, bundan sonra yapacağı bütün hayırlara sebep olursunuz. Yani en küçük, başka hadiste de küçük dahi olsa hayırdan şey etmeyin, vazgeçmeyin. Küçük görmeyin küçük hayırlı şeyleri. Yapın yani. Bu da muhabbeti arttıran sebeplerden bir tanesidir. وخاصة في المناسبات يعني حدث لو فرضنا أحد إخوانك أصدقائك أقربائك تزوج فأنت تزوره بمناسبة الزواج فتقدم له مثلا كتاب عن الزواج آداب الزواج أحكام الزواج آه، فيكون في ذلك فائدة ولد له مولود تقدم له هدية عن آداب المولود يعني مثل الكتاب اللي ألفه ابن القيم رحمه الله تحفة الودود في أحكام المولود يعني مما يفيده وينشر العلم والوعي بين الناس يعني يردهم في مثل مناسبات مناسبة تعزية كذا يعني أحد إخواننا آه، يعني تزوج فقبل الزواج كان أخبط أستاذنا الألباني شيخ ناصر فألف كتاب عن آداب الزواج خصيصة له وذاك طبع طبع نسخ من الكتاب ووزعهم في ليلة العرس يعني مع الحلويات مع كذا وزع كل واحد نسخة كتاب نعم. فكانت يعني جميلة جدا والناس تعلموا هذا الحكم الشرعي كتاب عن الصلاة كتاب عن الآداب أحكام مثلا آه، صلة الرحم الجوار بر الوالدين أمر المعروف النهي عن المنكر يعني هل الأخلاق الإسلامية من أجمل ما يكون جملة من الأحاديث النبوية مثلا أربعين نووية حقة الإمام النووي فهذه الطريقة جميلة هذه يعني رسائل صغيرة ممكن يشتري بالسوق منها يعني آه، ايش الحفلة خمسين إنسان 50 واحد قد يكون نصف ليرة أو ليرة حق واحدة قديش يفيد الوعي أفضل من يعني المواد الأخرى اللي تصرف الأو... مثلا زهر وما زهر وأوراق كلها بتتلف ويكبوا هذه مفيدة له ولأولاده فكل واحد يعني يجب الحقيقة الشاب المسلم يجب أن يكون في بيت كل واحد خزانة يضع فيها كتب مكان مكتبة له وللأولاد والزوجة فنحن أمة الإسلام أمة متعلمة أول آية بالقرآن اقرأ علمنا الله عز وجل أن نقرأ ونكتب العلم يعني من طرق العلم فالآن صار الأمر سهل ولا يكلف كثيرا قبل كانوا من أجل يتعلم واحد مثلا علم يذهب إلى الشيخ الفلاني في بلد كذا والبلد الثاني ويسافر يعني علماء الحديث كم تعبوا حتى يسمع العلم الآن مبذول أمامك ما لا تحتاج إلى Tamam. 2-3 sayfa oldu. Unuttuğu yerde inşallah ben de unutmazsam Hediyeleşmenin de bir tanesini de yani örnekler veriyor bizlere. Münasebetler dediğimiz Arapçada da aynı. Yani düğün merasimler olabilir. İşte e, ev almıştır olabilir. E, çocuğu olmuş olabilir. İşte hani e, cenazesi olabilir. Bu ne münasebetlerde de hediyeleşmek. Bir kitap olabilir. Evlendiyse evlilikle ilgili fıkhi meseleleri veyahut da evlilikle ilgili ki hocanın arasındaki güzel muhabbet artıracak bir kitap. İşte çocuk olmuşsa çocukla eğitimiyle ilgili. Bu gibi şeylerde münasebete uygun ve de şahsı tanıdırsan şahs, yani onun ihtiyacına uygun kitap hediye etmektir. Yani belki bu kitap 3 liradır 5 lirada olabilir. Belki 50 liralık bir çiçek yaptırabilirsin. Bir yerde dur o bir yana gider daha sonra. Hiç faydası olmaz. Ama bir kitap 10 liralık bir kitap belki çok çok faydası olacaktır. Özellikle hocam dikkat ederseniz kitap okumayı okumayı hatta en son diyor ki Allah ilk oku, şeyi oku diye emretmiştir. İlk emri. Toplumumuz da okumayan bir toplum. Okuyan ümmetin okumayan fertleriyiz. O yüzden kitap hediye etmeyi. Özellikle de bir kısayı anlattı. Elbani Allah ona rahmet etsin. Onun bir tanıdığı evlenirken ondan özellikle bir kitap istemişti. Evlilikle ilgili. Ee, Allah ona rahmet etsin özellikle onun için kitabı 50 ilgili bir kitap yazmıştı. O arkadaş da onu alıyor, çoğaltıyor ve düğündeki e, misafirlerin hepsine birer tane birer nusa veriyor. Hem kendi hem de başkalarına hayır e, hayır olması için veya da evlilikle ilgili meseleleri iyice öğrenmesi için sebep oluyor. Ve bundan olacak hayırlar kime yine? İlk hediye eden kişiyedir. Ve yine başkalarına da aynı sevaplar alıyordu. Yani hediyeleşmeyi az da olsa küçük görmeyin. Hediye ederken de özellikle insanlara fayda olacak şeyler hediye edin. Yani bir çanak e, belki e, şey aldın ne diyorlar burada e, azu aldın veya da vitrine koyacak bir şey aldın faydası yok. Ama ondan çok çok daha az bir e, parayla bir kitap alır hediye edersin. Bir de diyor ki hepinizin evinde bir kitaplı olması lazım. Dinini öğrenebilecek kitaplar olması lazım. Kendisinin, hanımının, çocuklarının okuması onu. Yani şurada e, şu şurada bunun yerine bir e, gümüşlük olup da bir sürü züccaciye, züccaciye dediğimiz e, kırılacak eşya, bardak, çanak olsa ne fayda olacak? Yer kaplıyor, zarar var. Ama bir kütüphane olsa alır, açar, bir şeyler öğrenir. Bir misafir gelir, alır, açar, bir şeyler öğrenir. O yüzden bu gibi şeylerde her Müslüman evinde bir kitaplı olması lazım. Dinini, dinatini öğrenecek e, kitaplar olması gerekiyor. Tavsiye ediyorum. Ee, bahsettiği kitap da İmam Elbani'nin Türkçe'ye çevrilmiş değişik dillere e, Evlenme Adabı diye bir kitaptır. Aslan yayınlarından çıkma, çıkan bir kitap. Evlenecek arkadaşlar yani bu kitaptan faydalanabilirler. Veyahut da- Veya hediye edilmeye de müsaittir yani çok şey hacimli bir kitap değildir. Evlenenler de okusunlar inşallah. الكتاب موجود بالتركي كتاب ترجمة الزفاف آداب الزفاف. لكتب آداب الزفاف جميل اي نعم كان بمناسبه زواج إيه. اخونا عبد الرحمن الباني رحمه الله اي نعم فكذلك من اسباب المحبه انه الاحسان الى الناس يقول الشاعر احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانه والرسول عليه الصلاه والسلام يقول خير الناس انفعهم للناس انفع اخوانك تقدم لهم العون إذا احتاج لفرضنا إلى قضية أحيانا ما تكلفك شيء لك والله أنا في مثلا فلان اللي حاجة عنده ما عم يقضيها تع أنت مثلا كون واسطة شفاعة خير فأيضا الشفاعة الحسنة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها كذلك إذا كان في ضيق مثلا يحتاج إلى مساعدة تقرض قرض أيضا لله عز وجل هذه تنشئ المحبة آه، تقضي له حاجة في حديث عظيم يلي يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله يعني فيه أنواع من الخير قضاء حاجة الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه أو كما قال يعني تريد الله يكون معك يقضي حاجاتك اقضي حاجة إخوانك Şimdi bir tane muhabbet artıran bir sebeplerden bir tanesi de insanlara faydalı olmak. insanlara yardımcı olmak. Yani iyilikte bulunmak. Onlara yardım etmek. Sıkıntılarını gidermek. Az da olsa yani ufak da hiç küçümsemeyin küçük olay olsa. E, onlara faydalı olabilmek, onlara yardımcı olabilmek, bir sıkıntısını gidermek. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir onda hadisi var. E, sizin en, insanlar en hayırlısı insanlara en faydalı olandır faydalı insanlara faydalı olandır. Neden? Çünkü ona bir sıkıntısına gideriyorsun. Belki senin için çok basittir ama onun için çok önemli olabilir. Onun için senin senin e, değerin çok yükselir. Onun yanında muhabbetin artar. Böylece bir dost kazanabilirsin. Belki yani bizim için çok basit olabilir ama gerçekten o tek başına yapamayacak bir işti. O yüzden küçük e, küçük görüp de e, bunu küçümsemeyin. Yapın. Yapalım. Bu da muhabbeti arttıranlardan bir tanesidir. Ee, Hatta sen sıkıntını istiyorsan ki senin ihtiyacın giderilsin. Evet. Allah senin ihtiyacını gidersin. Evet. Sen kardeşinin ihtiyacını gider ki Allah da senin ihtiyacını gidersin. Yani bu şeye götüren e, salih davranışlardan birisidir. Allah, Allah, Allah. Ha? İnşallah Allah ee, <laughs> fi العبد كيف كان İlى النسي و- إيه، جيد. كيف كان؟ والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه Yine e, hadi hadis. لكان Yine Bunu hadislerden söyledim. bir tanesi. Allah e, ş- e, Müslüman Müslüman kardeşinin yardımında bulunduğu müddetçe Allah da ona yardımında devam ettirir. Yani Allah e, kul kardeşinin yardımını kesmediği müddetçe kardeşlerine yardım etmeyi kesmediği müddetçe Allah da ona yardımı kesmez. O yüzden bir tanesini mesela ihtiyaçlardır. Biri mesela borç paraya ihtiyacı olur. Bu şekilde ona e, yardım edebilir. Bankaya düşürmez. Veyahut da e, yani ki başka bir hadise Müslümanlar e, kişi bir Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderdiği zaman Allah da onun ahirette bir sıkıntısını gider. Buna benzer çok hadis-i şerifler vardı yardımlaşma ile ilgili. Bu da muhabbeti arttırır, sevgiyi arttırır. يعني هناك أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة Yine Resulullah söylüyor ki kim dünya sıkıntılarından birisini bir Müslüman kardeşinden giderirse Allah da ahiret sıkıntılarından birisini giderir. Kim bir Müslümana kolaylık sağlarsa Allah da ona bir kolaylık sağlar. في حديث حقيقة غريب وصحيح في صحيح مسلم أظنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يعني هو كلام الله عز وجل لكن من غير القرآن يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تجدني فلم تعدني الله واحدة. Sen bana طيب Tamam. Sahih Müslim'de geçen bir hadiste Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Tabi Resulullah ise bir rivayet ediyor. Kelam Allah Celle Celaluhu. Kutsi hadis dediğimiz hadislerden bir tanesi. Allah Celle Celaluhu diyor ki ahirette kuluna diyor ki ey Ademoğlu ben hastalandım beni niye ziyaret etmedin? Arkadaşlar. فيقول له ابن آدم يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين أنت تريدني زورك أنت تمرض أنت ما تمرض أنت رب العالمين فيقول له الله ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده Diyor ki eee Ya Rabbi sen alemler Rabbi olduğun halde ben sana nasıl sen nasıl hastalan seni nasıl ziyaret ederim? Diyor ki sen falan kulumun hasta olduğunu bilmiyor muydun? Sen eğer onu ziyaret etmiş olsaydın ki beni orada bulacaktın diyor. ثم يقول ويقول الله تعالى أيضا ويأتي عبد آخر ويقول له يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول ألم تعلم أن عبدي فلانا استطعمك استطعمك يعني طلب منك طعام فلم تطعمه أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي أي Ey Ademoğlu diyor. Yine bir başka kişiye diyecek ki ey Ademoğlu diyor. Ben senden yemek istedim. Beni doyurmanı istedim. Neden doyurmadın? O kul diyecek ki ya Rabbi sen Ra- alemler Rabbi olduğun halde ben sen, sen nasıl acık sen nasıl doyururum? Diyor ki sen bilmez misin senden birisi yemek istedi, karnını doyurmasını istedi. Sen eğer onu doyurmuş olsaydın diyor beni onun yanında bulacaktın diyor. ثم يقول أيضا ويقول الله عز وجل لابن آدم آخر يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني طلبت منك سقيا لم تسقني فيقول يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول إن فلانا استسقاك فلم تسقه كان ظمآن عطشان ما سقيته أما إنك لو سقيته لوجدتني عنده يعني كأنه تسقي الله أنت عز وجل لما تسقي عبد الله عز وجل يعني أمر عظيم Aynı şekilde içme konusunda diyor ki ey kulum, ey Ademoğlu diyor ki ben senden su istedim. Neden beni içirmedin? Diyor ki ey Rabbim sen alemlerin Rabbi olduğun halde ben nasıl sana su içirebilirim? Nasıl soyabilirsin? Ey Adem o diyor sen falan kişi susamıştı. Senden su istedi. Sen eğer onu sulamış olsaydı yani su vermiş olsaydın beni yanında bulacaktın. Yani burada da neyi anlatıyor dikkat ederseniz muhabbeti arttıran şeylerin insanlara iyilikte bulunmak, onlara yardım olmak, onların ihtiyacını gidermekte gidermek konusuyla ilgili bütün bu hadisler. بل إن الله عز وجل يريد منا أن نفضل إخواننا على أنفسنا هذا اسمه باللغة العربية الإيثار الإيثار ضد الأنانية الأنانية حب النفس الإيثار حب أخي أكثر من حب نفسي وفي ذلك نزل قوله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذول يلي الله يحبهم ويرضى عنهم الذي إذا كان أخوه في حاجة إلى شيء وهو في حاجة يصبر هو ويقدم حاجة أخوه يقضيها ويبقى هو محروما منها فهذا يحبه الله عز وجل هي إيه كانت هذه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو سورة الفتح لا هذا هذا تحذير هذا سؤال يعني Ee, yine bir hadis diyor ki kişi yani muhabbeti arttıran bir kişi de ins- kardeşlerine, Müslümanlara yardım ما etmek زبائي o kadar معي ileri ki ومبائي زي مبائي ee, <laughs> kişi ka- Müslüman kardeşini kendinden önce düşünmesidir. Tabi hadis-i şerifte e, fi hadis kemen e, la yu'minu ahadukum hatta طبعا yuhibbe يا li أخي akhihi ma yuhibbu li nefsihi. صح Yine sizden birisi iman etmiş olmaz ta ki kendine sevdiği hayırlı şeyi başka ka- Müslüman kardeşini de sevmesi. ve e, Arapçada iser yani şeyin zıddıdır. Cimriliğin e, Enaniyet. enaniyetin enaniyetin zıddıdır. Yani enaniyet nedir? Nefsini sevmektir. Önce ben demek. Bunun tam zıddı nedir? Kardeşini sevmektir. Yani kardeşini şey etmektir. E, önce, önce olarak kardeşini düşünmendir. Tabii bütün Müslümanlar bu şekilde düşündüğü zaman zaten herkes herkese hakkını verir yani. Yani açıkta kimse kalmaz. Vallahi. مين يعرف هذه بأن صورة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة Yani kendileri çok muhtaç olduğu halde يلا o في واحد kendilerine يبقى yani ihtiyacı olan bir şeyi kardeşlerine verirler. <laughs> Bu ayet-i kerime hangi surede geçtiğini söylüyor. Evet Yusuf hemen kopya al. شوف إذا النس... إذا النساء بيعرفوا ما Onlar ما, cevaplasın. ما أخذوا شيء إذا بيط... والذين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم مفلحون الآية نزلت على الأنصار يعني هذا إيه، حال الأنصار صح يعني. بس بدنا نحن من سورة Yani diyor ki bu ayetler Ee, ensarın üzerine indi. Aşağı. Ensarın muhaciri يا أخي ağırlaması, Evet. onları خلاص إنك- muhtaç oldukları halde onları üstün tutmalarını Allah övdü. Bu okuduğu ayet hangi surede diye geçiyor. أخذ الجائزة ناجحة Bes size kalu keman mat yani. İkale لا ها أخذها أخذها صاحبنا ne Naci söyle? Yani varsa فمناسبة الآية Haşr أن suresi. مناسبة الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسافر ضيف birisi bir sahabe birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, misafir olarak يعني آية ayetin nüzul sebebini anlatacak hocam. إيه، نعم جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث يسأل زوجاته انه هل عند احدى واحده منكن طعام في طعام مشان نتقدم للضيف Hanımlarından نعم فكلهن قلنا ما عندنا شيء hanımlarından e, hanımlarına e, haberciler gönderiyor. Çünkü o gelen kişi aç idi. Hanımlarına gönderiyor diyor ki kimin yanında yiyecek bir şey var diye haber gönderiyor. فاحد الانصار في روايه انه ابو طلحه الانصاري كان يعرف انه في البيت عنده عشاء هذا اليوم مخبينه بدهم يتعشوا فلما رأى أنه الرسول عليه السلام ضيفه ما أحد يعني تقدم وقال أنا ضيفه قال أنا يا رسول الله قال خذه فذهب بالضيف إلى البيت وقال لزوجته جاءنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعشاء الذي خبأناه لأنفسنا نقدمه للضيف ونصبر نحن إلى الغد يعني الله بعيننا فما غضبت ولا كذا وقالت حياك الله وحيا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقوا حتى الضيف ما يشعر انه هن ما اكلوا وانه هو عم ياكل اكلهم فقال لها قدمي يعني الطعام ونحن نقعد مع الضيف مشان ناكل وتظاهري ان ان المصباح السراج انطفأ فهو يبقى يأكل ونحن نمتنع عن الأكل حتى ما أيضا ينزعج أو ينحرج وفعلوا فعلا تم ذلك فأكل الضيف وهم الأولاد أيضا امتنعوا عن الأكل وباتوا فلما أصبحوا واجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام الرسول أوحي إليه بما حصل فقال له لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة يعني الله عز وجل تعجب أنه بهالأخلاق الطيبة كيف أنه فعلت هذا Zevcelerinden yemek var diye haber gelmeyince yani ev, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinin hiçbir hanımın yanında yiyecek bir şey yok. Dedi ki kim bu kardeşinizi doyurur? Yani benim misafirimi, Allah Resulü'nün misafirini kim doyurur? Ensardan birisi çıktı dedi ki tabi hatırladı evimizde ya, akşam yemeği var sadece. Sadece bugünlük yiyeceğimiz, karımızı doyuracağımız bir yemek olduğunu hatırlıyor. Diyor ki ben ya Resulullah ben doyururum diyor. Ve o alıyor bu sahabeyi gidiyor. Hanımına diyor ki işte ben Allah Resulü'nün misafirine getirdim. Onun karnını doyuracağız. Hanım da biliyor ki biliyordu zaten o yemekleri azdı. Hiç demedi kendisine. Niye getirdin? Ya bu çocuklarımız var. Aç kalıyor. Biz aç kalacağız. Demedi. Diyor ki sen de misafirimiz de sen şeyde Allah Resulü misafir de hoş gelmiş. Başımın üzerinde yeri var. Ve öyle bir dediler ki yani yemek hepimize yetmez. Biz yesek misafir aç kalacak. Misafir e, şey e, yese biz yemesek misafir utanacak yemeyecek. <coughs> Dedi ki hanımla yemeği koyduğun zaman biz de beraber oturalım utanmasın diye, aç kalmasın diye. Sen de yemeğe başlayacağımız zaman yani ışığı düzeltir gibi yap ışığı söndür veya da kıs biraz. Karanlık olsun. Biz de yemek yer gibi yapalım ama yemeyelim. Çünkü yemek azdı. Ki Allah Resulü'nün misafiri karnını doyursun. O bu şekilde yapıyorlar. Allah Resulü misafiri karnı doyuyor. Kendileri de o gece aç kalıyorlar. Aç yatıyor. Çocukların da yat, aç olarak yatırıyorlar. Ki sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidince bu sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah teaccebe. İyi, Yani e, Allah teaccüb etti. Hayret etti sizin bu yaptığınıza. Yani hoşuna gitti. Subhanallah. Bugün kim böyle yapabilir ki? Yani e, isteriz ki hepimiz yani yapalım inşallah. bir Hanımla, hanım, hani, hanımlarımız veya da bugünkü ev hanımları yani böyle bir şeyde acaba nasıl bir tepki olurdu? Biz, bilmiyor musun sen bizim zaten yemeğimiz yok sen gidip bir daha misafir getiriyorsun. Tabi e, herkes için bunu söylemiyoruz ama genellikle İslam ahlakından uzak kaldı- kaldığımızdan dolayı bir toplum. La ilahe illallah. Bu enaniyetlik var bizde. Biz sadece biz. Ama İslam bu öyle değildir. İslam önce kardeşine düşünen bir e, dindir, bir inançtır. Ve bunu bu şekilde sahabeler bu şekilde cennetle müjdelendiler. وذكرها في القرآن تتلى ونذكرها الناس إلى يوم القيامة في مدح هذا الإنسان الذي فعل Bu هذا ayette kıyamete kadar bu insanlar anılsın diye o hakkında inmiştir. Kendi nefisler, kendileri ihtiyacı olduğu halde başkalarına sundular. Bu ayet nüzul sebebidir. Yani Evet. bu olayın Yani Bu olayın bunu nüzul ezberleyin sebebi. arkadaşlar. Bu ayeti ezberleyelim inşallah. Fetih suresinde açın İkinci, zaten ikinci görürsünüz. sayfada olması lazım. İkinci sayfada. يعني نعم. فإذا الإسلام ليس فقط صلاة وصوم فتيدين. وكذا الدين عشر سنين. بالمعاملة عشر. بالإحسان يعني الدين بالمعاملة بالإحسان ف نعم ولذلك يقول الإسلام خير الناس أنفعهم للناس يعني قضاء حاجات الناس هي نتقرب بها إلى الله يعني آه، في الحديث أيضا أن تعين يعني الرجل ليركب الدابة لك صدقة يعني أن ترشد الضال واحد ضايع دله على الطريق صدقة في حديث آخر اللي عم يخبي عن الصدقات فالمجتمع المسلم يحب بعضه البعض يدله يعني كل ما يعمل كل عمل إحسان بعضهم لبعض فبهذا لما يكون مجتمع كله هيك أكبر عدو ما يستطيع يهزمهم لما يكونوا كلهم قلب واحد أكبر الأعداء ما يستطيع فبهذا انتصر المسلمون الأوائل وكانوا فعلا أعز أمة وسادوا العالم وكانوا خير أمة أخرجت للناس Aynı gene ins- yani birbirlerinize fayda e, yardımlaşmandan bir tanesi de hatta diyor ç- çok küçümsediğimiz bir şey yani birisi arabaya binecek mi diyor. Hatta eskiden ata binerken yardım ederlerdi. Onu dahi yardım olarak geçiyor. Onu küçümsemeyin diyor. Küçük bir şey. Bu iyilikleri birbirlerine kendi nefsine ihtiyacı olduğu halde başkasını, kardeşini e, ön plana çıkarıp da önce o, o faydalansın diyen bir toplum işte görüyoruz ki sahabe ve cennetle müjdelenen, zafere ulaşan bir toplumdu. Bu, bu şeylerden, hasletlerden uzak duran bir toplum da gördüğünüz gibi fesada, fitneye düşen bir toplum. Birbirine sevgi olmadan nefret, kin, haset, birbirlerinin malını yiyecekmiş gibi birbirine birbirine bakan bir topluluk haline geliyor. Bunları tekrar deri dönmesi için bu saydığımız birbirimizi sevmek için, muhabbeti arttırmak için bu sebepleri arayalım, bu sebepleri kullanalım. inşallah. يقول أخيرا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم Hatta ekmune- حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Tam zekat. ونعم لا، في حديث آخر ولا تحكرن من المعروف شيئا. نعم أحاديث كثيرة لكن كان في ذهني حديث آخر أنه قال والله لا يؤمن حلف يمين الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا من يا رسول الله قال من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم الله أكبر تعرف جارك جائع ما عنده شيء وانت تبت شبعان هذا لست مؤمنا والله diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi Allah adına yemin ediyor. iman etmez diyor. Sahabeler diyor ki kim ya, kim ya, ya Resulullah iman etmez? Diyor ki komşusu aç olarak kendisi karnı tok komşusu da aç olarak uyuyan bir insan bilerek bildiği halde yani komşumuz aç ben biliyorum komşumuz aç ona rağmen ben tok yatıyorsam bu iman etmiş olmaz diyor. Vallahi iman etmiş olmaz diyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye biz biliriz ama e, la yu'min fi keman rivayetay ma minna ما ليس منا. ma leyse minna يعني نفس المعنى كله لا يؤمن تلبي ما ليس منا ليس منا la yu'min yani ma hu أيوة. kafir la ma لا bi haqq. المراد يعني هو لا يؤمن بمعنى يعني قص جزء كبير من الإيمان هو ما ما yani عنده şanen kıllı أيوة. nakvan ma yaqulun hada لا لا طبعا la هذا yu'min yani iman etmezden kastım yani kafir de ol- oldu demek değildir bunu onu unutmayalım yani yanlış anlamayalım Yani imanı kemalet ermemiştir. İmanı zayıftır. İmanın matlub. Yani nasıl istenen Allah'ın dinimizin bizden istediği sağlam bir iman şeyde e, özelliklerinden bir tanesi budur. İman o zayıf, kadir. Bunu yapan kişi ise imanı zayıftır. İmanı yok demek değildir. Yani bu Şeyh, böyle hadisleri gördüğümüz zaman imanı yoktur, iman etmez dediği zaman yani kafir menasında değil. Yani bunu yanlış anlayıp da insanlara bu şekilde tam etmemek için, buna düşmemek için bunu özellikle açıklamak istedik. Yani imanı zayıf demektir. Tam ka- kamil bir iman, imana ermemiş demektir. inşallah. طيب Sonra soru cevap alalım. İnşallah, inşallah. نستقبل الأجوبة الآن أسئلة Ee, sorularınız varsa Ee, pardon. Hakkını helal et. Ben bir şey diyeyim de özür dilerim. Ee, خمس دقائق است- استراحة طيب. إذا في شاي يا أخي شاي var mı? لا آه، أنا- جيب أنا شاي ما أدري، للإخوان لا، ما لا. ال- بس لل- للإخوان يعني لا لا أنا خمس دقائق استراحة بعدين إن شاء الله Türkçe söyle بن... abi. Ha, doğru ya ya ders. Buraya Arapça söyle, oraya Türkçe söyle. 5 dakika mola. 5 dakika mola inşallah. 5 dakikadan sonra e, şey yapalım. Çünkü şimdi e, alg, algılamaz. Tamam abi. هو يريد Elhamdülillahi يستريح Rabbil Alemin ve salatu ve selamu.